akotxak besekretia sekretia du. Beko xeria. Bazan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko nau zuen? Zinema zitz egiten hastu mara izi! Ingelz ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da, Menan helburua ez da eta bost klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada nahi hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak eh, erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA ongetorriak entzule. Gure gaurko kultur atalonetan, asteburu nibegira jarriko gara, nola ez, eta ostiralero bezala, gaur asteburuntan izanen diren itzordu zonbaitzu, aipatuko ditugu denak ez ezpaikara iristen. Baina lehenik eta behin Irunera begira jarri nahiko genuke Irunen Lakasita gaztetxean Iruleike izeneko proiektu berria ezagutzeko aukera izanen baitugu talde berri bat da sortu dena eta Inigo Muguruzak eta Ane Odriozolak abiaturikoa da gainera. Baunen inguruko setasun guztiak bilduko ditugu gaur, inigo muguruzarekin mintzatu baita aitor lankidea. Eta inigo muguruzak kontatu digu nola abiatu duten proiektu berri hau. Bueno, ba, historia zizen hane hori zola eta bion arteko harreman artistikoa zizen oain dela mm, ia bi urte egin genulako irunen kontzertu bat amnistia internazionalekan antolatzen zuen etorkinen alde Eta guk prestatu genuen kanta bat, e, mm, kanta bat, e, partizan, deitzen dena, partizan, partizano edo. Eta prestatu genuen, eta, bueno, egin genuen hemengo musikari desente jo genuen, eta ni geratu nintzen, jo, pues, e, agotza honekin zerbait egin berda. <laughs> Orduan, hasi nintzen, bueltaka, eta ni neukan gogoa berriz hartzeko gitarra elektrikoa horrela amplifikadore potente batekin, zenengoen ja urte batzuk e, akustikokin, eta bueno, tokatzen zean ja berriz hartzea gitarra elektriko distorsioak. Eta zertan da, taldea? Bueno, momentu honetan ja dakagu diska prez eh, grabatzeko udan, udan grabatuko dugu diska, e, amar bat kantakin, amar baika kantakin, beste kanta bat egin dugu espreski horrela da diska, Bizkaiko liburua eta mm, DVD bateako egingo duena elkarrek aterako duena atorn aurten aterako duena ja e, sea Durangorako eta ordun hor ezarnindiaren, sea, ezarnindiaren lolerki berriekin eta egin dituzte kortuak eta bueno, egin dute e, Movida, inguruan berak egin ditu letra berriak eta guk egin dugu moldatu letra bat ere bai, e, iru lauko erritmoekin, bales, erritmoekin eta distorsioekin, eta, bueno, bizitza e, e, ditzen da, kanta ditzen da, bizitza heldu da. Eta, eta hori da prestatu duguna, eta orduan hori entzuteko parada izango da ja Durangon, baina diska ere bai arkeztuko dugu Durangorako bai. Ba Durangorako diska berria izanen dute, baina oraingoan behin peinu proiektu berri honen aurkezteko lakasitan izango ditugu irunen, eta aurreratu dizuegun bezala, Joseba Belonoa jekin eh, konpartituko dute holtza. Inigo muguruzak errandigu? Ba, izango da, plazera handi bat. Ze, gara ane odrezola eta bilo gara jarraitzaileak, e, uri drumon eta hauenak eta berze abertzen moduz uste dut, egongo dela bera bakarrik, hor lagazitan, baina ni ja nuen beraiekin, <clears throat> berarekin eh, katakun ere bai, eta bai, e, dakagu saletasun ondia garela biok e, fan nila honenak. Baste buru honetan eh, irunen izango dira, baina bat kontzertu ere, aurre ikusiak dira ondoko jabetetan. Bai, baditugu, bueno, iparralden, gainera nola iparraldeko irrati batekin nahi zen, Pues aipatiko dizuet baditu gula ja hiru kontzertu iparralden, hiru kontzertu zer dira, bai, e, hiru edo lau edo, bueno, daude batzuk e, e horrela kolokan, e, baina adibidez azparneko gaztetxean, oain dela gutxi egon dela gatibu jotzen bai, ba horre, horre joko dugu seguren amaiatzen, Ordu baitugu kontzertuak, gero larra betzu baitugu, beste bat, ere bai, eta bueno, baitugu kontzertu bai. Baina muguru zentzun duzue, aurrera behirako kontzertuen inguruan mintzatzen, eta edo nola ere gogoan hartu, eh? lakasita gaztetxean izango duzuela larun batuntan untan itzordu, iluntzeko zortzietatik aurrera, iruleike taldearen proiektu berria ezagutu izango duzue, eta jakin sartzeak bost eurotan direla. Ez da euria ez dit minik egiten Odeiek mundua mugatzen dute Eta babestuago sentitzen naiz Babestuago sentitzen naiz Ez da negua ez dit minik egiten Iuntasunak eguna alaburtzen dut sentitzen naiz Lasaiago sentitzen naiz Eguztiak urruneko lehio Batera du egiten delako. Eta babestuago sentitzen naiz Babestuago sentitzen alea. Mendiko eta baserriko landare eta animaliak lurreko izaki mitikoek, magikoek zaintzen zituzten. Basatiek, basaionek eta basanderek. Bai, eh, euskal mitologia kontatzeko xerearekin sortu genuen e, ikuskizun hori eta euskal meto batzuk eta batez ere pertsonaiak edatzen direla eta euskal metologiaren nolabait antolamendua edo proposamen batzuk meto inguruan eta hori. Gure asmoa malia simbolikoan aritzea zenez, ba, e, egokia iruditu zitzaidan e, dansa garaikidea izatea eta hortarako ba, euskatu nean e, arantza lani ba, nirekin lan egiteko eta bueno, elkarrekin sortzeko, bai, azken finean eh, elkarrekin sortu dugu zerbait bat, baita. Zubia egitera etorriko dira dameak, baina, eh, eskatuko dira. Elkartzen gaituzten zubiak edo banatzen gaituzten arresiak eraikitzen ari jote gara. Galdera aurri erantzun nahian eta euskal mitoen balore unibertsal eta atemporalez baliatuz sortu da zubilanak egitasmoa. Biarte elkartearen ikuskizun berria gaur bedean ikusi izango duzu hemen dizolan kulturgunean endaian eta ala guk ba, setasun guztiak bilduko ditugu gaur. Isabel Mileten eskutik eta arantza lanekin elkarlanean ateratako lan buruzko argibideak bilduko baititugu berehala Isabel Millet. Eh, ikasi beti ikasten nabil. <laughs> Eh, eta arantza lanek. Beraz, ni sartu nintzen proiektuan dantzarik isa, eta Isabel Bai, gaur ikusi ahal izango dugu lehen aldiz zubilanak eginez izeneko obra arratsaldeko seiterdietan, endaiako mendizola kultur gunean Eta Isabel miletek errandigunaz... Fa familia publikoari zuzendutako lan bat da, eta eh, kontatzen dugu hori, ba, euskal mitologia, orgun euskal mitoetan onarrituta, edo euskal mito batzuk proposatuz eta interpretatuz, jakina. E, mito bihurtzeko eta ez eipuin, edo bakarrik eipuin, bezik eta bai mito, mitologia sortu nahian mitologia sortu nahian, lan horretan eh, hor asko gabiltzok, gabiltzanok, ba, bueno, ba, proposamenak eginen ditugu eta denborak errengo du zerekin geratzen da. <laughs> Ba Euskal eh, mitoak, dantza eta txontxongiloak uztartzen dituen egitasmo berezia dugu onakoa Isabel Miget eh, kontalariaren eskutik jasoko duguna, arantxarlan dantzaria, dantzari, ailira, dantzariaren eskutik ere ez da. Baina zergatik txontxongiloak, Isabel Miget. E, txontxon ah, beste ikuskuzun batzuetan, erabili, erabiliak ditun. Eta ba, kasu honetan, bai, esatzen dira handiak batzuk, eta orduan, eh, bai, hori teknika bereziak dira, eta eta hori dena. Eta txontxon ba, hori, ba, pertsonai mitologikoak, azken zenean, baditugu irudimenen, irudimen banakakoan eta kolektiboan beraz eh, ba, irudi bat proposatzeko eta irudi horien bitartez ere gure proposamenak aurkezteko. Eta proposamen berri honetan, zehaztuko dugu ere besteak beste, eh, Ander Fernandezek sorturiko musika eta oier gehianen hautsa izango duzuela. Eta elirale, konpainiako arantxalanekin mintzatu garenez, ba bere errana gure erakarriko ditugu, eta bera kontatu digu ikuskizun hontan zer egin duen zehazki entzun dezago. Beraz, ni sartu nintzen proiektuan dantzarik isa, eta isabelek galegin zautan euskal mitologian diren e, e bost elementuen energia behiz e, nola erakustea. Eta beraz, izan da lan zailena justuke hori izan da, uh, eh, izkuntza bakotxari bere lekua ustea, baina uh, eh, uh, eh, giro amankomun bat atxemanez, eta hala, olako, olako forma berezi bat sortzeko asmoarekin. Zuretzako zerbait berria izan da? Bai, bai, berria izan da, zenta e, nire koreografoa naiz, beraz nik ditut dantzak sortu. Eh, beraz hori eh, lehen aldikotz egiten duen edo bigarren aldikotz baina bazen aspaldi ez nuela egin. Eta alere pantxika egonda kanpoko begira da gisa behin eta bainan bai, hor lehen aldia zen. Eta kanpoko begiradak izan dituzte, bai, pantxika teieriaz gain, Imanol Espinazo ere izan dute beraien artean. Sorkuntza egon aldizun baitzu burutu izan dituzte, bestak beste senperen, larrekon, bertan ikusi genituen. Eta Isabel Milete kontatu digu, kanpoko begirada horren garrantzia zertan datzan. Kanpoko begirada beharrezkoa da. Gaku sortzen dugu barruan, baina momentu batean, barruan gaudenez, ezin dugu ikusi. Ordu e, gurekin dago Imanol Espinazo eta hori ere eskatu diogu ba, bati bai zera atrezoak egitea eta Ander Fernandezin musika sortziak. Antzina antzina munduaren astapenean etzen ez eguzkirik ez ilargirik ere lurra besterik etzen. Ezkerrean lurra eskuinean lurra, aitzinean lurra, eta gibelean lurra. Dena zen lurra ma, dena iunpean. Bazubilanak eginez ikuskizun berria, gogon hartu endaiako mendizolan kulturgunean estrinatuko dutela, eh? sei terdietan. Eta ikuskizun honetan, Isabel Miletek kontatu digunaz. Maiak, eh, eramango gaitu leku batetik bertzera, <laughs> eta ea zubilana egin ez zerbait lortzen aldugun, zeren e, eh, eh, oniarrian eh, galdera bat dago eta da zer egiten ari garen murruak, el, bueno, gure arteko banak eta egiteko edo zubiak zubilanak egiteko bala urtetik eh, gorakoi begirako sorkuntza lana lehen aldiz eh, gogoan hartu mendizolan kulturgunean ikusi izango duzuela arratsaldeko zeiterrietan eta sartzeak salmentan dira amabi euro, sei euro eta lau eurotan. Eta den gehiago ez dugu kontatuko, etorri berko martxoaren zortzitik amaikara. Hameka Euskaraz, Lakzabalen eta Luson. Zortzian eta bederatzean gaueko zortziak eterditan, Lakzabaleko Lakzabal geran. Zazpixen ideko, Fusanaien sorkuntza berria. Amarrean gaueko zortziak eterditan, Luosoko Arrisuri geran. Hau da nire ametxen kolorea, Kuzelea, Zirko eta Dantza Kompainiaren poesia. Eta amaikan, ahatsaldeko lauetan luoson ere, familien dako, etxoen kasa kompainiaren, ziganoren euskarazko adaptazioa. Seetasun gehiago rendako eta lekuak aintzinetik erosteko, ameka.eu webgunea. Ameka, euskaraz goza! Kultur alea Ba, burura ere heltzen ari gara, gure gaurko emankizunean eta bururatu aintzin hori bai bi itzordo aipatu nahiko nituzke, alde batetik, ba, bihotzak suar, e, izen burupean, miarritzen gaur, ratxaldeko seietan, mediatekan, itxarogor da, milen sahi eta San Cristian irigoien galtxe eta buru izango baititugu, olerkia eta musika uztartzen dituen performantzia elebidun bat eskaintzen ez da, euskaraz eta arituko dira, sartzea doainik duzue, urririk eta erramezara, miarritzen Gaztetzeko mediatekan izanen da gaur arratsaldeko seietan. Eta azken itzordu bat aipatuko dugu, ondarri bin silozi benean Kelei Stoltz, eh, estatu batuarra entzuna izango baituzuek, kantari, konposatzaile eta musikari multi-instrumentalista, eta ondotik, ba entzuten ari zareten, Pascal Irigoyen ere izango dugu ondarribian. Silozi benean izanen da kontsumo produktu bere azken lanaren oholtzaratzen. Barran bezala, silozi benean izanen da itzordu bihar, arratseko amarretatik goiti eta sartzeak salmentan dira amar eta amairu eurotan. Bauz esan da, niraldetik besterik ez. Ah, hori bai, gogoan hartu, kantuz kantu emankizuna izango dugula atxalde honetan ere, lauetatik goiti, eta gaur patxi perez izango dugu gurekin, dantzapiko, kontzeptuaren hogei garren urte mugakari, itzordu bat proposatzen baitigu aste buruntarako, eta diska bat ere plazaratuko baitu hemendik gutxira agorrila disketxearekin. Baneraldetik besterik ezentzule, nahi duzun arte, aio... Thank you. azalean Akuario barnean Kondenatu bat Sekretuan ito ditezen Gelditzen zaizkien yeah ura zalean Akuario barnean Kondenatua Sekretuan ito ditezen Gelditzen zaizkien Gelditzen zaizkien jartzu niga beko toki Betetzen segitzen ditugu Gobernatzen gituzten Multinazionalek eraikitako Esondegiak Betetzen segitzen ditugu Gobernatzen gituzten Multinazionalek eraikitako dia